ԼՂ նախագահն ընդունել է հայարակելական եկեղեցու Գերագույն խորհրդի հոգևոր անդամներին։ Իրադրությունն առաջնագծում։ Ազատ եւ անկախ Արցախի գոյության այլընտրանք չկա։ ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովում ծրագրված է Յակոմինսկի խմբի համանախագահների հանդիպումը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ։ Ալաշան գյուղում Թալիշցի 23 աշակերտ հաճախում են դպրոց։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Սեպտեմբերի 5-ին Արցախ է ժամանել ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը։ Շուշիի մատույցներում վեհապար հայրապետին դիմավորել են հայարակելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Մարտիրոսյանը, ԼՂ ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, պաշտոնատար Այլան Ձինգ։ Գարեգին երկրորդը կմասնակցի Գերագույն հոգևոր խորհրդի հերթական ժողովին։ Գերագույն խորհրդի հոգևոր անդամներին ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին երկրորդի գլխավորությամբ նույն օրն ընդունել է ԼՂ նախագահ Բակո Սահակյանը։ Հանրապետության ղեկավարը ողջունել է հոգևոր ժողովի անցկացումն Արցախում։ Սա չափազանց կարևոր իրադարձություն է մեր հանրապետության կյանքում, հատկապես պատմական այս ժամանակահատվածում, երբ ազգովի տոնում ենք Արցախի անկախության հռչակման 25-րդ տարեդարձը։ Բակո Սահակյանն ընդգծել է հայ առաքելական եկեղեցու կարևորագույն դերակատարություն ազգային պետականության ստեղծման, կայացման եւ զորացման Հայաստան-Արցախ Սփյուռք երամիասնության շարունակական ամրապնդման, հայազգային ինքնության եւ արժեքների պահպանման գործում։ Հայարակելական եկեղեցու Արցախի թեմա միշտ եղել է իր հավատավոր զավակների կողքին, երբ կենաց մահու պայքար էինք մղում սանձազերծ շնամու դեմ, երբ կառուցում ու շենացնում էինք հավերակների վերածված մեր տունն ու օջախը, մեր հայրենի երկիրը։ Ամենածանր պահին ձեր եւ կեկունք լինելով մեր ժողովրդին, եկեղեցին ուժ էր հաղորդում եւ հույս էր ներշնչում մեզ Արցախի ազատություն անկախությունը բացառիկ արժեքներ են, եւ մենք ամեն գնով պաշտպանելու ենք այն, ասել է Արցախի նախագահը։ Սա է մեր ժողովրդի հարատևման միակ ճիշտ ուղին, սա է հային հայ պահելու ուժեղ հզոր ու զարգացած Հայաստան, Արցախ եւ Սփյուռք ունենալու միակ ճիշտ ճանապարհը։ Մենք ունենք հզոր ու մարտունակ բանակ, որը միզորու է կատարել իր արժեք դրված ցանկացած ռազմական խնդիր եւ հուսալիորեն պաշտպանել մեր երկրի ազատությունն ու անկախությունը, մեր ժողովրդի անվտանգությունը։ Բակո Սահակյանը Գերագույն հոգևոր խորհրդի մաղթեց ակտիվ ու արդյունավետ աշխատանք։ Հոգևոր ժողովի բացման խոսքում Գարեգին երկրորդ կաթողիկոսն ասաց, որ ուրախ են տոնական այս օրերին լինել Արցախում եւ շնորհավորանքներ ու մաղթանքներ հղել արցախցիներին, աղոթել, որ Աստծո օրհնության ներքո զորեղ լինի Արցախը եւ առաջընթաց զարգացում ապրի, կերտելով իր զավակների բարօրությունն ու օրհնյալ կյանքը։ Մեր եկեղեցին Արցախյան ազատագրական պայքարի առաջին իսպահից միշտ եղել է Արցախի կողքին։ Իր աշխարհասփյուռ թեմերով, իր ունեցած բոլոր հնարավորություններով նպաստել է, որպեսզի Արցախի ժողովրդի ազատ կյանքը եւ Արցախի անկախ հանրապետության հաստատումը լինի անշրջելի իրականություն։ Գարեգին երկրորդը հայտնեց, որ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին աշխարհասփյուր թեմերի մասնակցությամբ Արցախի ժողովրդի կարիքները հոգալու համար նվիրաբերում է 5000 ԱՄՆ դոլար։ Մենք վստահ որ ազգის միասնականությամբ Հայաստան, Արցախ, Սփյուռք մեր ժողովրդի համատեղ ջանքերով պիտի կարողանանք արդար դատը Արցախի պաշտպանել աշխարհի եւ մարդկության առջեւ։ Եվ միջազգային հանրություն պիտի ճանաչի Արցախի անկախությունը եւ նրա ժողովրդի ազատ ինքնորոշման իրավունքը։ Արցախը մեր ժողովրդի եւ սրտի եւ ուշադրության եւ աղոթների մեջ է։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը լղը նախագահի նվիրած հայոց աշխարհը խորհրդանշող նռան պատկերով կտավ։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Սեպտեմբերի 5-ի լույս 6-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարձությունների շփման գծում հակարագորթի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 40 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է ավելի քան 600 գրակոց։ Ինչպես հայտնել են ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը պահպանել են հրադադարի ռեժիմը եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել իրենց արժեվ դրված մարտական խնդիրը։ Սեպտեմբերի 7-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իշխանությունների հետ ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն ՀԱԿ-ի առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկումը անցկացնելու Օմարի Լեռնանցքում։ ԼՂ իշխանությունները պատրաստակամություն են հայտնել աջակցել դիտարկման անցկացմանը եւ ապահովել ՀԱԿ-ի առաքելության անդամների անվտանգությունը։ Ապրիլյան պատերազմի ժամանակ մենք այլ բնույթի խնդիրների էինք պատրաստ։ Այս մասին էվոլյուցիա հաղորդմանը տված հարցազրույցում նշել է ԼՂ պաշտպանության բանակի հրամանատար Լևոն Մնացականյանը, անդրադառնալով դիտարկմանը, որ նախկինում ինքը հայտարարել էր, որ եթե ռազմական գործողությունները շարունակվեին, մենք ավելի լայն հնարավորություններ կունենայինք։ Հարցին թե ինչու է հայկական կողմը այնուամենայնիվ համաձայնել հրադադարի պայմանավորվածությանը, եթե դա ձեռնտու չէր հայկական կողմին, մնացականյանը պատասխանել է։ Ընդունված է ասել, որ պատերազմը քաղաքականության շարունակությունն է, շատ դեպքերում քաղաքականությունն է որոշում պատերազմի ընթացքը եւ ելքը։ Հանդիսանալով միջազգային քաղաքականության սուբյեկտ, նաեւ հակամարտող կողմ, կողմնակից լինելով հարցի խաղաղ կարգավորմանը, հաշվի առնելով այն իրականությունը, որ պաշտպանության բանակը կատարել է իր արժեվ դրված խնդիրները, մենք մեր համաձայնությունը տնտվել ենք այս զինադադարի հաստատմանը։ Երեք Ուրուգվայի մայրաքաղաք Մոնտեվիդեոյում Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի նվիրված համաժողովի մասնակիցներն ընդունել են հրճակագիր, որում նշվում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը պետք է իրացնի իր պատմական հայրենիքում ապրելու իրավունքը առանց սպառնալիքների եւ բռնության ենթարկվելու։ Ստորագրված փաստաթուղթը պաշտպանում է ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների միջնորդական ջանքերը, որոնք ուղղված են հակամարտության խաղակարգավորմանը։ Անդրադառնալով այդ իրողությանը Արցախի հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը նշել նշել է, որ նման հրճակագրերի ընդունումը կարևոր նշանակություն ունի Արցախի համար։ Դավիթ Բաբայանի գնահատմամբ նման հրճակագրերի ընդունմամբ տեղի է ունենում Արցախի միջազգային ճանաչումը։ Սա նախ եւ առաջ Հայաստան-Արցախ Սփյուռք երամիասնության վառապացույցներից է, որովհետեւ նման գործընթացներն ընթանում են այս երամիասնության շնորհիվ։ Հանրապետության հրճակման Հոբելյանը նաև պատեհ առիթ է անկախ Արցախի անցած ճանապարհն արժևորելու եւ անելիքների տեսլականը նախանշելու համար։ Յուլիա Վանյանի անդրադարձը։ Անշուշտ 25 տարին պատմության համար այնքան էլ երկար ժամանակահատված չէ, բայց մեր պետականության համար այն եղավ ծանր փորձությունների, կարևոր հաղթանակների ու ինքնահաստատման շրջան։ Խաղաղագետ Հրանտ Մելիք Շահնազարյանի գնահատմամբ Իհարկե դա հնարավոր է մեծ ժամանակահատված չէ բոլոր խնդիրները լուծելու համար, բայց բավական ժամանակահատված է հասկանալու թե ինչ պոտենցիալ ունեն հայկական պետությունների տարածաշրջանում եւ ինչ հավակնություններ կարող են ունենալ երկու պետությունները ապագայում։ Եվ մեծ հաշվով այսօր մենք այո հստակավ ենք ասել չնայած պատերազմների, չնայած աշխարհական շրջափակման մեր իրավիճակի, այս բոլոր դեպքերում հայկական պետությունները կենսունակ են եւ կարողանում են լուծել գոնե թե անվտանգության խնդիրները։ Երբ հասարակության բոլոր պահանջմունքները ստորադասվում են անվտանգության հրամայականին, սոցիալ-տնտեսական խնդիրներն ակամա երկրորդական պլան են մղվում։ Թեկուզ հարկ է նշել, որ դրանք միշտ էլ մեր երկրի իշխանությունների ուշադրության կենտրոնում են եղել։ Անդրադառնալով հայոց զուգապետությունների, Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունների արչև այսօր ծառացած խնդիրներին ու մարտահրավերներին, քաղաքագետն ասաց. Սոցիալ-տնտեսական խնդիրներ կան կա հասարակական ներդաշնակության խնդիր, որովհետև ներքին ցնցումները հաճախ հայտ են բերում հասարակական բևեռացումը, որը կարծիքով հիմնական եւ կարևորագույն հարցերից է, որ պետք է լուծեն հայկական երկու պետությունները, բայց բոլոր դեպքերում անվտանգության տեսակետից, տնտեսական ինքնուրույնության տեսակետից հայկական երկու պետությունները ինքնաբավ են եւ սա կարևոր գործոն է, որը կարող է դառնալ հիմք հետագա զարգացման եւ հետագա բարեկեցության։ Հաղթարման ճանապարհներն էլ հայտնի են, դա իհարկե առաջին հերթին սոցիալ-տնտեսական քաղաքական իրավիճակի բարելավումն է, ժողովրդագրական խնդիրների լուծումը, հատկապես Արցախում, հատկապես ազատագրված նոր տարածքներում, որոնք պետք է պես ռեինտեգրացիոն բառեզբունի մասով լուրջ ծրագրեր այդ իրականացնել, եւ իհարկե ամենակարևորը դա կրթությունն է, ազգային եւ պետական քաղաքացի դաստիարակող կրթության համակարգի ներդրումը, որը մշտապես եղել է հայ ժողովրդի գոյատևման հիմնական երաշխիքներից մեկը։ Իրադարձությունների հետագա զարգացումները Հրանտ Մելիք Շանազարյանի համոզմամբ պետք է միտված լինեն հենց այս խնդիրների լուծմանն ու հետագա զարգացման տեսլականների մշակմանը, որից հետո կկարողանանք արդեն շատ ավելի հերուն գնացող ծրագրերի մասին խոսել։ Յուլիա Վանյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Գույքահարկի մասին Արցախի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին առաջարկությամբ օրերս կառավարության նիստում հանդես է եկել էկոնոմիկայի նախարար Անդրանիկ Խաչատրյանը։ Մանրամասները Բելա Լալայանի ռեպորտաժում։ Որոշման նախագիծը, որ ներկայացրեց էկոնոմիկայի նախարարը, ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց պատկանող օբյեկտների, այդ թվում նաեւ անձնական փոխադրամիջոցների օտարման դեպքերի առընչությամբ էր։ Որոշման նախագծով նպատակ է հետապնդվում գույքահարկի կրկնակի գանձման դեպքերի բացառումը։ Այսպես, քանի որ գույքահարկը գանձվում է տարեկան կտրվածքով, ապա այն օտարելու դեպքում նոր սեփականատերը փաստորեն գույքահարկ է վճարում այն օբյեկտի համար, որի տարեկան գույքահարկն արդեն վճարել է նախկին սեփականատերը։ Օրենքում այս բացը շտկելու համար համար էկոնոմիկայի նախարարը առաջարկում է գույքահարկի առնչությամբ պարտավորությունների նոր կարգ։ Գույքահարկի մասին Նայ Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագծով առաջարկվում է, ֆիզիկական անձանց պատկանող հարկող օբյեկտն օտարելու դեպքում նոր ցեփականատիրոջը չբարված <coughs> հարկային պարտավորությունների անցման դեպքում փոխադրամիջոցների համար բացառությամբ սահմանել դրանց նկատմամբ պարտավորությունների առաջացման օր թողնելով ցեփականության իրավունքը դադարելու ամսվան հաջորդող ամսվա 1-ը իրավաբանական անձանց համար գույքարկի հաշվետվությունների ու վճարումների իրականացումը եւս սահմանել իսամիական կտրվածքով եւ երրորդ փոփոխությունը ֆիզիկական անձանց պատկանող փոխադրամիջոցների մինչեւ տարեկան տեխնիկական զննության ենթարկելը գույքարկի կատարման մասին տվյալ տարվա տեղեկանքի փոխարեն նախատեսել ժամկետած հարկային պարտավորությունների բացակայության վերաբերյալ տեղեկանքի ներկայացումը եւ 3 տարուց ավելի վաղեմություն ունեցող ապարտների դույժերի տուգանքների գանձման նպատակով դատարան դիմելու համար վաղեմության ժամկետը 10 տարի սահմանել ինչպես նաեւ սահմանել որ ֆիզիկական անձանց պատկանող կարգող օբյեկտ համարվող փոխադրամիջոցը ԼՂ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով խոտանելու դեպքում գույքահարկի պարտավորությունը դադարում է։ Որոշման նախագիծը քննարկում առաջ բերեց դրանից բխող բարձաբանումներով ու առաջարկներով։ Ես այդ ունենում հարկով աճակը կամ նվիրատվությունը կամ այլ գործառույթ, եթե չի ավարտվել բոլոր պարտավորությունները տվյալ գույքի կամ հողի նկատմամբ։ Օրենքով նախատեսված չէ, որ ֆիզիկական անձի կողմից հարկվող օբյեկտը օտարելու դեպքում նոր եւ նախքին սեփականատերերի համար հողի հարկի առաջացման կամ դադարացման ժամկետները չի հետևանքով տեղի ունենում տվյալ հարկատեսակի կրկնակի մարում եւ հիմնատալիս տվյալ տարվանը եւ նոր, այսինքն եթե փոփոխություն է տեղի ունենում սեփականության, ինչպես նաեւ գույքահարկին այդպես։ Օտարամաբարությունից ելնելով պիտի հենց արք վաճառքի պայմանագրում նախատեսել այդ նաեւ հարկը ով է տալիս։ Իմ պատկերացմամբ, բայց չգիտեմ այդ կարգավորման ուժան։ Գործող օրենքով, երբ որ օրինակ փոխադրամիջոցը օտարվում է տարվա կեսին, քանի որ գույքարկը ինքը տարեկան կտրվածքով, ասենք, հարկատեսակ է վճարում է մինչև դեկտեմբերի 1-ը, օտարման դեպքում տվյալ տարվա համար եւ հիննա վճարում, եւ նորը։ Այդպես է գործող օրենսդրությունը, երկուսն վճարում են։ Բայց ուշքալի է կրկնակի հարկով հատած։ Վարչապետը չբացառեց, որ խնդիրը ոչ թե օրենքի մեջ է, այլ նրա սխալ կիրարկման ու նշեց։ Եթե այո, այդպես է, ապա մենք փոփոխությունը կանենք։ Եթե ինքը բարձաբանման կարիք ունի կոնկրետ օրենքի կիրառման առումով, դուք սխալ եք օրենքը կիրառել, այսինքն կրկնակի եք գանձել, սա արդեն բարձաբանման լուծենք։ Բելալալայան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Մարտակերտի շրջանի Ալաշան գյուղում, որտեղ արդեն բնակվում են Թալիշցի 28 ընտանիք, սեպտեմբերի 1-ին բացվել է դպրոց։ Այս մասին ասել է Թալիշի գյուղապետ Վիլեն Պետրոսյանը, նշելով, որ դպրոցն ունի 23 Թալիշցի աշակերտ։ Նա նշել է, որ Թալիշի լքված ու ավերված դպրոցի գույքը տեղափոխել են Ալաշանի նորաբաց դպրոց եւ աշակերտների համար հարմարություններ ստեղծել նորաբաց դպրոցում։ Գյուղապետը նշել է, որ այս պահին Ալաշանում վերանորոգվում է եւս 5 կացարան եւ եւս 5 Թալիշցի ընտանիքը տեղափոխվի գյուղ։ Երեք Ստեփանակերտի Valex Garden Cinema կինոթատրոնում կայացել է Իլոնա Քոչարյանի Ուկրաինայի Նիկոլաևա քաղաքում բնակվող երիտասարդ ռեժիսորի Արցախում նկարահանված Արմատներ կարճամետրաժ ֆիլմի առաջնախաղը։ Ուկրաինահայ ռեժիսորի խոսքով ֆիլմի նկարահանման տեղն ու անունը պատահական չեն ընտրված։ Պատահական չէ նաև, որ ֆիլմի առաջնախաղը կայանում է հենց Ստեփանակերտում։ Ռեժիսորն Արմատներով Արցախից է։ Երբ ադրբեջանական բանակն օկուպացիա էր ենթարկել Արցախի մի մասը, նրա ընտանիքը 1990-ականների սկզբին Մարտիրոսյանին բռնագաղթել է Մարտակերտի շրջանից։ Իլոնա Քոչարյանի տեղեկացմամբ ֆիլմի մտահղացման հենց առաջին օրվանից ինքը նպատակ ուներ այն նկարահանել Արցախում։ 22 րոպեանոց ֆիլմում խաղալու համար դերասաներն ընտրվել են Երևանից եւ Ստեփանակերտից։ Ֆիլմն էլ նկարահանել են Արցախցի բեմադրող օպերատորներ Արեգ Բալայանը եւ Արսեն Բեկլարյանը։ Ֆիլմը երկու անգամ նախ ցուցադրվել է Ուկրաինայում եւ արժանացել մեծ արձագանքի։ Չիմանալով Արցախի տեղն անգամ հանդիսատեսները հուզվելու համակրանք են տածել արցախցիների նկատմամբ։ Մանրամասնել է Իլոնա Քոչարյանը եւ հավելել, որ իր նպատակն էր այդ փոքրիկ ֆիլմի միջոցով մեկ անգամ եւս արժևորել այն ձեռքբերումներն ու հերոսական հաղթանակը, որին այդքան թանկ կորուստների գնով ձեռք է բերել մեր ժողովուրդը։ Ստեփանակերտում կայացած առաջնախաղի ժամանակ ներկայ էր նաև Արմատներ ֆիլմի գլխավոր դերասան Ռաֆայել Գրիգորյանը Գրավսանը։ Կինոթատրոնի մենեջեր Արթուր Կարապետյանը հայտնել է, որ ֆիլմը ցուցադրվելու է նաև սեպտեմբերի 9-ին եւ 10-ին։ Լիբանանցի Զաքար եւ Կամիլա Քեշյաները 3 Ստեփանակերտի Գրիգոր Նարեկացի համալսարանում մասնակցել են ԼՂ անկախության հռչակման 25-ամյակի նվիրված Բարը եւ Մեղեդին խորագիրը գրող ցերեկույթին։ Բացման խոսքում ռեկտոր Վարդան Հակոբյանը շնորհակալություն է հայտնել Արցախ ժամանած եւ կրկին իրենց հյուրընկալված Լիբանանահայ արվեստագետներ ամուսիններ Քեշյաններին։ Համալսարանի ուսանողներն արտասանեցին 5 բանաստեղծությունների ժողովածուների հեղինակ Կամիլա Երկանյան Քեշյանի հայտնի ստեղծագործություններից, որից հետո երաժշտական համարներ ելույթներով ներկայացան նաև արվեստագետ ամուսինները։ Այս երկերի մեջ մեր ժողովրդի պատմությունն է։ Արցախը մեզ ողջ հայությանը պետք է օդ ու ջրի պես։ Արցախի հողը հղի է նոր տաղանդներով։ Նրանք բոլորն էլ կյանքում մեծ հաջողությունների են հասնելու, ասել է Զաքար Քեշյանը։ 61 տարի առաջ 1955-ի սեպտեմբերի 6-ից 7-ը Ստամբուլում եւ Իզմիրում կազմակերպված կոտորում, թալանում եւ բռնաբարում էին հայերին եւ հույներին, իսկ պետությունը հանգիստ հետևում էր իր կազմակերպածին։ Թուրք խոժանի զանգվածային ջարդարարությունը եւ թալանը լավ կազմակերպված էր, իսկ թուրքական իշխանությունն աչք փակեց դրա վրա, թողնելով որ մարդասպաները Ստամբուլը մաքրեն ազգային փոքրամասնություններից, հույներից եւ հայերից։ Թուրքերի վայրագությունների ընթացքում սպանվել էր 16 հոգի, վիրավորվել էին 500 հազարից ավելի քրիստոնյաներ, ընդհանուր հաշվով թալանի էր ենթարկվել 4214 տուն, 1004 գրասենյակ, 73 եկեղեցի, 26 դպրոց եւ այլ հաստատություններ։ Գրող Ակրամ Այլիսլին կանչվել է Բաքվի քաղաքային դատախազություն։ Այդ մասին հայտարարել է փաստաբան Էլչին Սադիղովը։ Մարտի 30-ին Ակրամ Այլիսլին ձերբակալել են օթանավակայանում։ Նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել երկրից դուրս գալն արգելելը։ 2013 թվականի դեկտեմբերին հրատարակվել էր Ակրամ Այլիսլիի քարե «Երազներ» վեպը, որը խիստ բացասական արձագանքի առաջացրել ադրբեջանական հասարակությունում, որում նկարագրված էին հայերի կոտորածները Բաքվում եւ Նախիջևանում մարզասերների համար։ Հայաստանի շախմատի հավաքականի առաջատար Լևոն Արոնյանը կմասնակցի աշխարհի 8-րդ չեմպիոն Միխայել Տալի հուշամրցաշարին։ Այն կմեկնարկի սեպտեմբերի 25-ին եւ կեզրափակվի հոկտեմբերի 6-ին Մոսկվայում։ Եղանակի մասին, ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, որվա երկրորդ կեսին կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամուշ գնացում 15-ից 20 մետր արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 14-ից 18, ցերեկը 21-ից 26 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրը սպառվեց